บุ๊กทูห้าเปียดประเทศและภาษาเเน m ě อายาซิกจอนมาจากลอนดอนจอนเยสลอนดีนาลอนดอนอยู่ในประเทศอังกฤษ Londýn leží ve Velké Británii. เขาพูดภาษาอังกฤษ On mluví anglicky. Maria ยมาจากมา d ริด Maria je z Madridu. Madrid อยู่ในประเทศสเปน Madrid leží ve Španělsku. เธอพูดภาษาสเปน Ona mluví španělsky ปีเตอร์และมาธามาจากเบอร์ลิน Petr a Marta jsou z Berlína เบอร์ลินอยู่ในประเทศเยอรมัน Berlín leží v Německu คุณทั้งสองพูดภาษาเยอรมันใช่ไหม Mluvíte oba německy?